Yeah. Checa. Checa. Checa. Checa. lo que digas de mí, no vuelvo a darte ninguna atención. Ando en mi jale, resuelvo otra bronca, ya no tengo tiempo, estoy ocupado. En el conflicto de mi pensamiento me vuelvo zapata en revolución. Nunca me fui, yo siempre he estado aquí, lloraré, vuelvo a demostrar lo que es el flow. Esto es lo que pasa cuando dicen que me fui, me convierto como James y regreso en MVP. Súbele todo tu volumen que ha llegado ya su king, mala hierba nunca muere y si muere reviví. Yao, me siento bastante tranquilo, porque siento que todo me fluyo chido. Y en la pista se que a veces no similo, palabras y cuando me enfilo, Ey, ¿qué ahora que voy a decir? No son mentiras, solo es mi vida. Hay muchos tipos que luego se ofenden y hasta se lo toman ya muy personal. ya todo tipo te encuentras aquí, las que se sienten también son niñas. Piensan que tienen razón absoluta cuando no saben ni de política. Si por ley me critican, entonces yo puedo hacerlo. No saben que ese orgullo nunca podrá con mi ego. Mi adrenalina arde y mi cuerpo salir hirviendo yo y otro pussy fue consuelo pero soy autoridad. La vida yo me la juego como en el GTA. Cinco estrellas que me dan por ser alta calidad. Mi respeto siempre aumenta cuando digo la verdad. Sé que me la paso relajado como diablo cuando salgo por la noche pasándome la misión. Y yo sé que a varios le molesta como hablo, pero no me caeré para enseñarles el millón. Esto es lo que hago cuando me dicen tarado que no romperé ninguna y hasta que me chingo a todos. Bolas de puñetas para los interesados que me hablan cuando quieren y me piden un favor contento, se tengo talento. Boca se todo abierto, será porque ella me venga. Ábranse que llegó el dueño, de todo y mero mero. Quinto pero soy primero, en hacer todo correcto, ya.